Ordin lanina egutuk eh, herri alkargoaikin eta odaz alkartiaikin. Lehenik eh, kuntatzeko, jakiteko, zumbat eh, lan baden uh, arloka, nahi badu glabuan txan, industrian, zumbat lan baden, zumbat jente retretala junen dien, eta ze behar badien. Hoi bat zinez kuntatzeko eta hebentik urte zumaiteta zumbat lan izan den eta bestalde batetaik uh, eh, nahi ginikek uh, eh, bilku azumait antolatu uh, hebenko uh, enpresan hausiekin edo uh, gaiza ezagutzen dien jentekin. Hen uh, ideien hen ustez uh, heben tikaitzina zertan lan izanen den edo zertan lan sortzen ahalko den. Lan horrekin, informazione bilketa horrekin, nahi diagu, Sibeoko lanen gida bat egin. Gida hortan jakusteko. Sibeuan zer lan baden, eta heltu bada sumait estonatu eh, estonatuk lan sumait ez ezagutzen. Eta horren kantin jakustia gazte sumaitek eh, behen enpresa sortu diela, eta nahi badugu ahaldugula gue lan asortzen Sibeuan. Hoi betidanik eh, ideia duk eh, klejaikin e laguntzen tiagu esibeuan enpresak sortzen tien e gentiak, gaztiak, eta ordin guk beti nahi diagu jakutsi. Zer lan baden, bena ebai gazter jakutsi ahaldiela ben e, lana sortzen sibeuan eta justo kilan hartako guetako importantik bikua publiko hoien antolatzia. Be jakiteko amini bat uh, jenten abea, zertan lan sortzen halden, bost urtzen buian zer mentz datekin sibe uan uh, informazioan erroiko nahal e, pape baten gainen edo intzeian edo hola.